قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم Wakasema waheshimiwa wa kaumu ya Firauni, hakika huyo ni mchawi mjuzi. يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون Anataka kukutoeni katika nchi yenu, basi mnatoa shauri gani? قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين Wakasema, mwache kidogo yeye na nduguye, na watume mijini wakusanyao. ياتوك بكل ساحر عليم Wakuletee kila mchawi mjuzi. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين Wakaja wachawi kwa Firauni wakasema, hakika tutapata ujira ikiwa tutashinda. قال نعم وإنكم لمن المقربين Akasema, naam, nanyi bila shaka mtakuwa katika wakaribu nami. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين Wakasema, ewe Musa, je, utatupa wewe au tutakuwa sisi tutautupa? قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم akasema tupeni basi walipotupa waliyazuga macho ya watu na wakati ya hofu na wakaleta uchawi mkubwa wa auhaina ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun Nasi tukamfunulia Musa kumwambia tupa fimbo yako mara ikavimeza vyote vile walivyovibuni fawaqa'a alhaq wa batala ma kanu ya'malun kweli kathibiti na yakabatilika waliokuwa kiatenda faghulibu hunalika wanqalabu saghirin kwa hivyo walishindwa hapo na wakageuka kuwa wadogo Waulqiya as-saharatu sajidin, na wachawi wakapomoka wakasujudu. Qalu amanna bi rabbil alamin, wakasema tumemwamini Mola mlezi wa viumbe vyote. Rabbi Musa wa Harun, Mola mlezi wa Musa na Harun. قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين Akasema Firauni, mmemwamini kabla sijakupeni idhini? Hizi ni njama mlizopanga mjini mpate kuwatoa wenyewe, lakini karibu mtajua. قالوا إنا ila rabbina munqalibun lazima nitaikata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali kisha nitakutundikieni msalabani wakasema sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lam لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين Nawe hukuudhika nasi ila kwa kuwa tumeziamini ishara za Mola mlezi wetu zilizotujia. Ewe Mola mlezi wetu, tumiminie uvumilivu na utufishe hali ni waislamu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Musa alipoionyesha ishara ya Mwenyezi Mungu mtukufu, zilitibuka roho za wapambe wa Firauni na waheshimiwa wa kaumu yake, Wakasema katika kujipendekeza kwa Firauni na kumtetea. Hakika huyu ni bingwa katika elimu ya uchawi, wala hii si ishara itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na yeye ameelekeza lengo lake akupokonyeni ufalme wenu na akutoweni katika nchi yenu kwa uchawi wake na yatotokea hapo kwa kuwavutia watu wa mili na wamfuate. Basi tazameni, mnaamrisha njia gani ya kutoka naye huyu? Wakasema, Akhirisha kukata shauri juu yake na nduguye huyu anayemsaidia katika wito wake. Na watume watu katika askari wako, waende katika miji ya ufalme wako, wawakusanye walio mafundi katika elimu ya uchawi. Wakuletee kila mwanachuoni wa elimu za uchawi, na wao watakufichulia nini hasa hakika ya aliyokuja nayo Musa asije akafitinika yeyote. Basi wakaja kwa Firauni wachawi waliokusanywa na askari wake, Nao wakasema, hapana shaka nasi tutapata malipo makubwa. Yanayolingana na hili linalotakikana kwetu, ikiwa sisi tutamshinda Musa. Haraka haraka Firauni akawajibu kwa walitakalo. Naam, hapana shaka mtapata malipo makubwa na hapana shaka juu ya hayo nyinyi mtakuwa watu wenye cheo kwangu. Kisha wachawi wakamgeukia Musa baada ya Firauni kuahidi alivyoahidi na wao wakaonyesha wanaimani na nafsi zao na kujitayarisha kwao kwa uchawi wao katika uwanja wa mapambano. Wakamwambia, ama utupe ulichonacho kwanza, au sisi tuwe wenye kutupa tulichonacho. Musa akawajibu jawabu ya mwenye imani ya kushinda, akionyesha kutoa bali. Tupeni nyinyi kwanza hicho mnachotupa. Walipotupa kila mmoja wao, navyo ni kamba na fimbo, macho ya watu yalizugwa, na ikawapitikia kuwa walichokifanya kile ni hakika kweli. Na hali haikuwa ila ni kiini macho tu. Mambo yale yaliwatisha watu na nyoyo zao zikaingia hofu na kitisho. Kwani wachawi wale waliwaletea watu uchawi unaoonekana ni mkubwa na athari yake katika macho yao ni kubwa. Mwenyezi Mungu akaitoa amri yake kumpelekea Musa, tupa fimbo yako. Sasa umekwisha fika wakati wake. Akaitupa kama alivyoamrishwa. Mara hiyo fimbo ikaingia kuvimeza vile vizushi vyao walivyozua na kubuni. Basi haki ikathibiti na kudhihiri upande wa Musa alayhi salam na ukawabwatika udanganyifu wa wachawi. Firauni na waheshimiwa wake wakashindwa katika ule mkutano mkubwa na wakawa madhalili mbele ya watu wote kwa masaibu yaliyowapata nayo ni kuvunjika moyo na kukata tamaa. Haya ni mambo yaliyowafika Firauni na waheshimiwa wake. Ama wale wachawi haki iliangaza kwao na wakaanguka kwa kumsujudia Mwenyezi Mungu nao wanenyenyekea haki. Huku wakisema hao wachawi waliotubia tumemwamini muumba wa viumbe vyote mwenye kumiliki na kuendesha mambo yao yote. Hakika huyo ndiye Mungu anayetakidiwa na kuaminiwa na Musa na Harun. Jambo hili lilimtisha Firauni na ikafoka ghadhabu yake. Akasema, "Hivyo nyinyi mmemwamini na kumsadiki Mola mlezi wa Musa na Harun kabla sijakupeni ruhusa mimi. Hakika hapa pana kijambo mmekizua nyinyi na Musa na Harun kwa kuafikiana. Na haya si chochote ila ni vitimbi mlivyovipanga katika mji wa Misri mpate kuwatoa wenyewe kwa hila yenu. Basi ngojeni mtaiona adhabu itayokushikieni kuwa ndiyo jaza yenu kwa kumfuata Musa na Harun na ndiyo adabu yenu kwa hivi vitimbe vyenu na khada na ninakuwapieni kuwa nitakuteseni vikali na nitakukateni mikono yenu na miguu yenu mbalimbali mbali. nitakata mkono wa upande mmoja na mguu wa upande wa pili kisha nitakutundikeni misalabani kila mmoja wenu nanyi mmo katika hali hiyo ili muwe ni zingatio kwa anayejifikiria kutufanyia vitimbi au kutaka kuufanyia uasi utawala wetu nao hawaikubali kauli yake wala vitusho vyake kwa kuwa imani ilikwisha saki ndani ya nyoyo zao wakamwambia hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi kwa hivyo tunaneemeka katika rehma yake na bora ya malipo yake na wewe hutuchukii na kutuadhibu ila kwa kuwa tumemsadiki Musa na tumezikubali zilipotujia ishara za Mola wetu mlezi zilio wazi zenye kuonyesha haki kisha wakamwelekea Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wakisema ewe Mola mlezi wetu tumiminie subira kubwa itupe nguvu kuhimili shida zote na utufishe katika Uislamu bila ya kuteseka kwa anayotuahidi Firauni